Epe bat emandu frantses presidentak eta hori da berri ona ikastetxeak kantolatzen hasten aldira orain digoiti Manolo Espelet ez titxu joblez kolegioko zuzendaria. Baiko giartzen dugu, zenta bat dugu epe bat argia, eta bentuko biziki zeilazen proiektatzea gauzak antolatzea danta finkorik eukangabe. Eta zalde oztaik, eh, bauntza da. Uste dut, prozesu baten eh, astapenean baizik eh, ez gaudela. Eta ikasleekin, bilabete hauetan ahemana atxikitzeko zurkaitz goa plantan ezagidute. Ikasle guztiak banatuak dira beraz koezioko helduen artean, tutore gotza taldeetan, beraz tutore bakoitzak baditu ameka ma bi Eta haiek biziki beraz eragile emankorak izan dira, tundua egiteko uh, eh, familia egiteko zertan ziren eta dena. Eta hori esker, eh, lortu dugu eh, justuki kaslerik ez galtzea. Beste kasu batzuetan ez da hain egesa izan, mauleko San Frances Liceo pribatuan ikasle batzu deslotu dira Andre Lagalde Liceoko zuzendaria. Klasetan bezala bat dira zomeitzu bizikia izea idienak eta molde guzietan, mena beste atzu pikazionia falta duten, esplikazionak gehiago behautena kursuetan behia klasetan langileelaik, hor, eh, bideo marzilan edo ordinatorein mailez, ez da beti aire guztia, horien hek, dificultatze handiagoetan badira. Familien arteko ezberintasuna ere agitan eman du egoera horrek, bereziki internet edo numerikoaren eskuratzean. Gabe dinenak ez, mena somaitzuk dificultatea duztenak uh, eh, konexione mainan, ba? eta urrun dienak, ero konexioneak gaizki dienak. Hori deia baginakien, eta hor uh, ono zailo da hendako, familia horien dako. Pedagogikoki berri ona beraz, baina usasun mailan kezkak badira beti, ikasleak berritz elkartzen badira, kutsatzeak behitz hasiko ote dira, maskak jarri beharko dituzte ikastetxe guzietan, oraino erantzunik gabe diren galderak.